Іронічна балада. Десь образили вас, довели аж до сліз, зіпсували вам нерви і не тільки, на базарі вам хтось у кишеню заліз і потяг звідти все до копійки. Хай негідник тремтить, хай чекає розплати. Я знаю, як треба його покарати. Ви втомились від слів, ви втомились від справ, вам не хочеться бачить нікого а в трамваї вас хтось ні за що обізвав, та ще й боляче став вам на ногу. Хай негідник тремтить, хай чекає розплати. Я знаю, як треба його покарати. Ну, а ось популярний сьогодні сюжет. Той живе, слава Богу, ні в року, бо на себе потратив державний бюджет, ну а ви без зарплати два роки. Хай негідник тремтить, хай чекає розплати. Я знаю, як треба його покарати. Мабуть, варто відкрити усім свій секрет і загоїти зболені рани. У негідника ж, вибачте, є туалет, а в кухні і в ванні є крани. Я йому не бажаю ні зла, ні біди. Хай у нього ніколи не буде води.